e kanë transmetuar këtë rregull prej Hudhejfes radiallahu anhu, e kanë transmetuar këtë rregull prej Abdullah ibn Mes'udit dhe e kanë transmetuar këtë rregull prej Xhundub ibn Abdilah. Thonja e Hudhejfes është në Sahihun e Muslimit, Ha? Edhe i na kon thët un çet, ha, mezi s'kina prit, me mësua diçka prej pejgamberit alayhis salatu wasallam, çka e kina nije? Thët po na ka mësua pejgamberi alayhis salatu wasallam kështu. Thët kunna neteallemu l'imane kable l'Kur'an e kina i mësua imanin e kina mësua akiden e kina mësua besimin para se me e mësua Kur'anin Thet kanë me ardh popuj pas neve, thet yata'allamuna al-Qur'ana qabla al-iman. Thet kanë me ardh popuj mas neve, thet Hudhaifa radiallahu anhu, thet cilët kanë me mësua Kur'anin para se me mësua imanin. Edhe ku është fundi i tynev? Çka është haku i tynev? Është humnera dalaleti. Pra vllazën t'dashur, duhet me u përqendrua te pjesa e parë, me e shkoqit pjesën e parë t'thonjes së Xhundub ibn Abdilah. Do mësimi i akides, mësimi i besimit është gjoja primare, kërkesa bazore çka i kërkohet njeriut. Fillimisht valla billah, sikur mos kish ardhur me zinxhire të shumta pi disa sahabive, a kishim pas dyshim n'këtë thonje. E kena mësuar imanin para Kur'anit. Nuk po thet e kena mësua me i çua duart me, e kena mësua me, me, me ron sexhde me duar a me kumë, jo, jo, po thet para Kuronit e kena mësua akiden, e kena mësua imanin. A na krejt sunetet i kena mësua, krejt nafilet, sene çka e vullnetore i kena mësua para, para akides. E akiden, hala nuk e kena mësua. Pra, obligimi parsor me cilin obligohet muslimoni n'jetën e tina është, Njohja, mësimi i akides, mësimi i besimit, me mësua qysh me besu Allahun Azza wa Jall. Thot Imam Hakimiu, a është njëri prej dietarëve të mëdhenj Saudis, domthon e ka një libër, domthon është libri thuajse më përmbledhës në çështje të akides, Ma'arij al-Qabul. Thot, "Awwal wajibin 'ala al-'abidi" Ma'rifatu Rrahmani bi Tauhidi, obligimi i parë për muslimonin, për çdo musliman me cilin obligohet ma s'pari çka është? Me e mësua akiden, me e mësua tauhidin. Kina me kallëzua se çka nënkuptojna me këto, me kalimin e kohës, por po duhet qito me e shkoqit, me u mësua, me u bind një herë, se nuk ka obligim më parësor te muslimoni, se sa me e mësua besimin, akiden e tina. A, dije, mësu, se s'ka të adhuruar tjetër, mësue shahadetin, a, s'ka të adhuruar tjetër, përpos Allahut azze ve xhel. Thet, shpjeguesi i akides tahavije, Ibn Ebil Izz el Hanefi, në fillim, në hapje të librit, masi ia nis me fol, për usulud-din, apo fikhul ekber, qysh e quen atë në libër, thet, Nevojë, thet, për mbi krejt nevojat Haxhe, feuka kul-li haxhe Nevojë mbi krejt nevojat Obligim mbi krejt obligimet është me e mësue muslimoni akiden Me e mësue besimin e tina a? Krejt çka është tjetër vinë masi ta mësosh Masi ta mësosh besimin a? E para çka obligohmi neve si muslimon Me e mësu akiden tonë Subhanallah Kur flet Shejh Feuzani Me e mësue senet çka ta prishin islamin, çka të qesin pej dinit. Me e mësue teuhidin, me e di që s'meriton adhurim tjetër, askush tjetër përpos Allahut azze ve xhel. Kjo është vaxhibi primar, obligimi primar për çdo musliman. Edhe çdo, çdo obligim tjetër, nvaret suksesi i tina apo shpërblimi i tina nvaret prej prej akides. E ki në rregull akiden? Si s'është në rregull akidja, nuk ka në rregull diçka çka vjen mas saj. Subhanallah, kohën ma të vështirë pejgamberi alayhi salatu wasalam, fillimin e davetit tina, thirrjes tina për Allah ku ka qenë? Në akide. Ajetet, suret mekase quhen sure të akides, sure të besimit. Subhanallah. Po e përmend Xhundubi thet kanë me ardh popuj thet cilët kanë me mësu Kur'anin para imanit. Edhe çka ka me kon rezultati qëtyne ka me kon dalaleti. Të nderuar vëllezër, krejt grupacionet e humna në Islam çka janë? Si havarixhët, si shiat, e kanë marrë fjalën e Allahut edhe e kanë argumentue atë kotën e tyne inil hukmu illa lillah s'i takon gjykimi kërkujna tjetër përpos Allahut edhe me këtë ajet i kanë bo sahabët, mas si Alinë radiallahu anhu e sahabët tjerë i kanë bo kafira subhanallah unë tash po zbresun në to këtu në tokën tonë për shembull T'rastis ty me pa plak që din me lexua Kur'anin edhe kur ti thua se të krishterët edhe jahuditë janë kafira janë pabesimtarë thet jo thet ata thet e kanë zotin e vet ne e kina zotin tonë a? Vallahi, billahi, tallahi plak lexon Kur'an 5 vakte n'saf t'parë e kështu me radhë e nin tu e thonë këto a s'e kini ni ju a? Çka është qaj defekti? Sepse fillimisht nuk u mësua akidja. Fillimisht njerëzit e kanë mësua çka i bje fjala la ilahe illallah? Ha? Fjala la ilahe illallah i bjen? S'ka zot tjetër përpos Allahut. Ku more e keni gjet këto? Kush ka thonë qështu i bjen s'ka zot tjetër përpos Allahut? Jo vallahin, s'është kuptimi këtë për çka ka ardh? Fjala la ilahe illallah. Hala muslimant nuk e din kuptimin e fjalës la ilahe illallah. Ha? Hala nuk e din kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Hala muslimant nuk e din se qëllimi final i krejt pejgamberëve që kanë ardhur pej Nuhit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam ka qenë eni'budullahe vexhtenibu tagut adhuroni vetëm Allahun azze ve xhel edhe largonju tagutave çdo sen çka adhurohet tjetër përpos Allahut azze ve xhel ha? fjala la ilaha illallah ka kuptimin s'ka të adhuruar tjetër meritor gjegjësisht s'meriton m'ia drejtua asnjë lloj ibadeti tjetërkujna përpos Allahut azze ve xhel mësimi i Kuranit apo mësimi i gjëra tjera para se me mësue para se me mësue akiden ka dhonë rezultat ka dhonë fryt ashtu qysh përmend Ibnul Kajimi në Mekaid esh-shejatin apo Mekaid esh-shejtan librin e tina thot saqë u bo Është kufer, njerëzit e kanë thonë kafir është. Ha? Është kafir Muhammed Abdul Wahabi. Kur ka thonë me pre kurban për vorr, është kufer qetë pe dini, krejt dynjaja e muslimanëve e kanë ditë ç'është, i kanë thonë kafir je. Kur i kanë thonë me i bo dua dikujna tjetër përpos Allahut azze ve xhel, është kufer Muhammed Abdul Wahabi është kafir, është tekfiri, është havarixh, gjithqysh e kanë qujt. Apo? e kanë konsiderua njerëzit, e kanë konsiderua njerëzit, lubbul ibade, çka i thojna, pika më e mirë e ibadetit, a cila është, me shkua me pre kurban te vorret, me shkua me bo dua te vorret. Apo? A krejt feja e pejgamberve, krejt pejgambert, që kanë ardh, kanë ardh me e prish qët lloj shirku. Mirëpo, janë përzie çështjet, saqë u ardh rasti, edhe u bo kufri iman, edhe imani kufër te disa njerëz. U bo kufri iman, edhe imani kufër. Kanë thirr në kufër, e kanë shkrue libra, qysh është Ibn Arabi, ha? Ky ka një libër të veçan që thirr në kufër, thirr me i adhurua yjzit, U kon hoxhë fillimisht. Iu ka bo tefsir ajetëve kuranore, qashtu i ka pështjell, saqë çuditesh ti. Thot për ajetin kur atje në suretul Bekara kur ajetul kursi, men dha alladhi yashfa indahu illa bi idhni. Çka e ka kuptimin qeky ajet, edhe ju çka se dini arabishten, kush e ka lexuar përkthimin e din që S'mund me bo ndërmjetësim askush tjetër te Allah Azza wa Jall, përpos atina që jep leje Allahut. Ky kafir i madh, a çka ka bo me ajetin kuranor? E ka marr, e ka përzi ajetin kuranor, saqë e ka bo argument se ajeti kuranor ka për qëllim që Ai i cili e arrin shkallën e evlijave, e, e shkallë, e këtyne dervishve palo që janë aty në Rahovec, ha? kush e arrin qat shkallë atje, thet te Allah bën ndërmjetësim te Allah Azza wa Jall hiç pa leje. Së du të ashtë me ullohë dhe unë qysh ka thonë, ka unë, arabisht ka thonë, men dhel-ledhi, e ka nda fjalën, men dhel-le, kush um nënshtrohet mua, gjegjësisht, kush bohet sufi i klasit të parë. Ha? Kush bohet sufi i klasit parë, ka thonë. Dhel-ledhi, ndërmjetëson te une. Ndërmjetëson te une, pa hiç, pa i dhonë leje. S'ka nevojë me i dhonë leje, hiç, ai ka drejtë. Eudhu billahil adhim. Çka është kjo arsye? Sepse mësimi i Kuranit, para se me e msu akiden, e shkakton këto. Wallahi billahi, ka sot musliman, ju ka zbardh flokt, Po po, mundni me i vetë hoxhallarët ju secili, valla, billa, nashta nuk shkon një javë ditë pa ja bo dikush një telefonat edhe me i thonë qështu qështu kina bo hajgare me qit ajet a kom bo kufër a s'kom bo. Ja me qit hadith, ja me qit cilësi Pejgamberit alejhi salatu selam. Pse? Sepse problemi jonë është se fillimisht ju kina qasë fesë tonë mrapsht. Nuk ju kina qas fesë tonë aty ku ka thonë Allah dhe qysh ka thonë Allah dhe na ka mësu Pejgamberi alejhi salatu selam. Fillimisht, të ishin konë të meçëm qata hoxhallarët e parë, gjegjësisht edhe qata talebet, studentat që jena ardh në fillim, edhe mos me u marrë shumë me do sene të mavonshme, me e bo qëllim tonin, me jau mësu pleqve tonë, kur jena ardh, në fillim kur jena kon, A e dini edhe ju, edhe pleqt jon gëzu po falen do djelt ri. Kush nuk ka thonë, as është ky, ky selefi, as ky është vehabi, as ky është vehbi, as kurgja s'na kanë thonë, apo? Po kush ish shkak këtej që të, a tu jau mësu na njerëzve akiden u bo shkak që na thanë qështu ha? A na kanë thonë, se ja u kina mësu akiden njerëzve? Jo, vallahi. Po u kapshum, ja ngjitshum për, për fyti, u kapshum me pleq, pse jo unë ja bëj durve kështu, jo unë e bëj amin, deri në skaj e çoj zonin me amin, njoni, jo unë i zgjeroj komt, tjetri jo unë, bie me, me duar në sexhde pse po kështu, edhe qikjo u bo shkak, pse sot i kena problemet me, me njerëz me xhemat të undit. Kjo është shkak pse na sot kena probleme, sepse fillimisht nuk ju kena qas, nuk ju kena mësu umetit akiden. O vlla, ti gjithë ditën thuaj atina, ka thonë pejgamberi alejhi salatu ue selam, ha? Aj thotë ka thonë Ebu Hanifja, a se din a ka thonë Ebu Hanifja, a s'e ka thonë hiç, po aj thotë medhhebi imam Azamit, a qështu edhe aj të në gjatë jeta, pse aj hala nuk e din qka don me thonë fjala Muhammedur Rasulullah. S'ja kena mësua more vlla? Hala s'ja kena mësua fjalën Muhammedun Rasulullah. Qeky është qaj defekti i qasjes tonë. Mirëpo, kjo nuk është, në gjitha sferët, jo veç një sferë, për shambull. Hoxhallartë, ma shumë kanë tregue kisa, ngjarje, tregime, pralla, a, për me afru xhematin, Sesa kanë mësu akide, sesa u kanë mësu xhematin akiden, besimin e tyneve. Tani niveli tjetër, vllaznia, ata mas hoxhallarve që janë, krejt shumicën e problemeve që i kanë pasë mes veti, për qësi çështjesh. Vallahi, pak janë ata pej vllaznive, që janë prish me familjen e tyne për çështje të akides. Edhe sot po i vuajna pasojat e asoj kohe. Sikur neve t'jau kishum nis, fillimisht, me ja mësua këtij xhemati, këtë akide, këtë din, kjo fe e kanë pranue, ju kanë nënshtrua kësoj feje për një kohë të shkurt mushrikt e Mekës. Ha? Allah Azza wa Jall i përshkruan në Kur'an thot el arabu ashaddu kufran wa nifaqa. Ha? Arab mushrik të kohës pejgamberit alayhi salatu wa salam janë mushrik më të këqij që i njeh historia e njerëzimit. Janë munafikat më të këqij, qështu i cilëson Allah Azza wa Jall në Kur'an. Mirëpo me gjithë këtë, pej qatyne, Khalid ibn Walidi, Njoni qe ke pej armiqve më të mëdhej të pejgamberit alejhi selam e boni Allahu azza wa jall sejf min sujufillah shpat pej shpatave të Allahut luftoi edhe e mbrojti pejgamberin alejhi salatu wa salam Ebu Sufjani radiallahu anhu ha E boni Allah azza wa jall shkak me u bo musliman prej muslimanëve të devotshëm. A ke armik, ke kryetari i mushrikëve, kryetari i kafirëve. Wallahi billahi vllazni, xhamati jonë në Kosovë, nuk janë më të këqij se sa mushrikët e Mekës nuk kanë qenë, qata që e kanë thirr që jon sjell nëpër xhamia, s'jon kanë më të këqij se ata. A s'jon kanë. Krejt pajtohemi që nuk jon kanë. Për shembull, unë ju kallëzoj sha vllaznive që fjala e vërtetë që sunet është me bo, me i bo tespih me dy duart, jo vetëm me dorën e, e djathtë, ha? S'ta marrin vllaznia, edhe të kshyrin me sy t'keq çato ka ka kë. Ha? Çato ka ka kë. Pse? Po ti Allah që që 3-4 vjetë je hi në islam edhe po pretendon që jom hi taman në islamin e sahabve e s'po ka që ta ndryshon njeri një sen me argument ose 500 sene pe i bën namaz pa argument Ha, një vllat, pe i thom vlla, kur të bish në ruku, duart kështu nuk bën me i majt. Po duhet me i majt qështu edhe me i zgjanue gishtat. Asë, valla tha kurrë s'e pasna nie qeto. E tërë qatë thurin s'e kum nie, tash nuk bën me bo qështu. Ha, ti, që 3-4 vjetë ti je hi në islam e do sene t'vjetra, s'po mujna me t'i ndrrue. E ku aj plaku që u fal që 50 vjetë, Po don ti me ja ndrrue krejt krejt senet. O vlla, nuk jan bre ky xhamat, nuk jan nuk kanë qenë qaq t'kqi haxhi, se qyky xhamat janë që e kanë majt peçen e ferexhen. Qyky xhamat janë që jan rreh, nëpër reka i kanë shti me ec, n'pik dimni dathun për me ruajt muzgun e namuzin, me ruajt moralin e tynev. Qeky xhemat janë që kanë hi në burg për mos me i çue thmin me në shkolla t'komunizmit. A s'janë qeky xhemat a? Qeta pleq janë asin akun në atë kur as njo. Ha? Bile disa asi histori nuk i kina nie. Kush jau ka msue qatë fe? Do hoxhallarë vallahi jena të bindun që s'kan pas farë diturie t'madhe hoxhallarët e vjetër. Kan pas dituri, por jo far diturie t'madhe, se ka pas probleme, sepse ai u duhet me mësue dinin, me përkthye njëherë prej, pe gjuhë shqype, u duhet me mësue bugarishten, ja u duhet me mësue persishten, e tani me mësue turqishten, e tani me mësue arabishten. Ha? Shumë hoxhallarë, kush i njeh hoxhallarë të vjetër kanë dit me folë bugarisht. Pse ka pas mektebe, librarit ku i kanë marrë mësimet u konën n'Bugari, n'Sofje. Me qatë qa kaq pak dije, hoxhallarët kanë arrit me ndryshu, me e bo qit xhemat, ju kanë thonë xhematit mos i lyni shpijat, ha? Me qereç se bo e shko, s'i kanë lye, asnjë xhemati shpijat. A s'o qeshtu, ha? A s'e keni nie këto, ha? Ju kanë thonë xhematit kush man baret, ha? S'ka me ardh në xhami me asi barete, kapuç t'shkijeve, ju kanë thonë. Si barete të zeza që p'i majnë, me, me kësi. S'i kanë qit xhemati. Krejt qeto e kanë mujt me jau mësu ata hoxhallarë. E pse na nuk mujtëm? Sepse s'ju kina qas me të mirë. S'ju kina qas ashtu qysh duhet. S'ju kina qas ashtu qysh ka... Na ka mësu Pejgamberi alejhi salatu ves-selam. Dhe kjo ka shkaktu e ka dhonë si rezultat ato çka po e shohëm. Ka dhonë si rezultat ato çka po e shohëm. Sharje, nënçmim. Unë nuk po thom, nuk jam tu pretendue, se sikur na t'ja kishum nisë me Kur'an, me sunet mirë krejt, s'kishum me pas njerëz që na kundërshtojnë. Jo, nuk jam tu thonë kështu. Valla jo. Sepse suneti i Allahut azze ve xhel, është që sa herë çon hakun, s'kum çue pejgamber, po thet Allahu azze ve xhel, përpos se i kum bo armiq, pej shejtanëve të njerëzve apo shejtanëve të xhinëve. Kjo është sunet i Allahut. Mirpo neve kishum pshtue me ma pak armiq. Kishum pshtue me ma pak armiq. E kishum përhap ma leh dinin e Allahut azze ve xhel. Mirpo kjo ka bo, ka dhënë rezultat këto çka po e shohum. Gjithashtu A? Mirëpo, hala akiden e tina s'e ka të nreq. Pej atina, mos u çudit nesra, kur te pajsh tu bo kufër, tu bo shirk, tu bo, edhe me i menue ato që jenë iman. Sepse, kapja mas ngjarjev, mas kisav, është rrugë e shejtonit me i largue njerëzit pej teuhidit e me i qitë në shirk. A më ngon njeri kapja mas ngjarjev mas tregimev u kon filoni ka bo filoni është shkak rrug prej rrugëve që ka përdor shejtani me i qit njerëzit pe imanit në shirk kur ashtu bre a qysh na ka kallzu Abdullah ibn Mesu Abdullah ibn Abbas qysh kanë bo populli i Nuhit shirk a Qysh kanë bo shirk? Tu ja nis tu i dasht evlijat, a njerëz të mirë, burra të mirë, tu i livdue, tu u marr me ta, tu tu tu tu, edhe e kanë e kanë harrua akiden krejt tu u marr me ta. Për këto vllazër t'dasht. Vallahi billahi. Nuk duhet njeriu mja fal vetit as një minut pe jetës tina. Por duhet mju qas seriozisht edhe me mësua dinin ashtu qysh don Allahu azze ve xhel. E fol njeri një fjalë t'kufrit edhe i prish krejt veprat e tina. Këthenu edhe këqyrne betejën e Tebukut. Beteja e Tebukut ka qenë prej betejav ma t'vshtira që ka, ka, ka qenë kohën e pejgamberit alejhi selam. Veni larg, shumë largë ku kanë pas domethonë, me javë u duhet me udhtue tri javë ditë për me mrri n'Tebuk. Apo? Koha e Tebukut ka qenë kur u n'verë, temperatura ma e nxehta kur është. Ha? Edhe u nis një grup, u nis muslimanët me shkue bashkë me pejgamberin alejhi selam. Do njerëz do kësi trima ashtu shkuen me pejgamberin alejhi selam, po ungjen me pushue pak. E ça me bo kur pushuajna, hajde bojna llaf diçka, e hupum kohën. Ha? Sikur qysh ka vllazni tash e hupin kohen, a valla unë s'kam nevoj çashtë me luajt futbol, po e hupi me hup kohen pak. Edhe kur kohen e sabahit e hupin kohen më të vlefshme, më të beriqetshme e çojnë në futbol. Nuk jam tu thonë që s'bën me luajt futbol hiç kurkush, mirëpo unë e kumë thonë. Qaj që s'e din akiden vallahi, billahi e ka haram me luajt futbol. Qaj që s'din me lexua Kuran, s'ka msu hala, haram e ka, kënd duesh shka vete. Edhe në thashtë që me luajt futbol është vaxhib, vallahi. Sot që Shejh Uthejmini ka dhonë fetva, ka thonë talebet që dolin te ka tarabe, ka thonë ata me i shkurtue sunetet, ka thonë s'ka ata për ta sunete, hiç, s'ka sunete, hiç për ta. Jo, jo, s'ka vakt aj me falë katra për, aj veç duhet, veç duhet me mësue, s'ka me falë sunete aj. Sunetet t'i i nartë veç me i kap librat, kurrë mos me çua kryet prej librave. Subhanallah, ibadetet, këto kaq të vlefshme me i lon për me mësua dinin, po ju që s'i dini, ka prej neve që s'i dina bazat e dinit, edhe hala morrem me futbol, hala morrem me konter, ata konter asoj un internet, ha? po po, plot vllazni, i pajsha tu, tu lu konter, Ha? Po ushtroj për për po ushtroj për me shkue, për me shkue në xhihad. Vallahi billahi subhanallah. Unë këtu e kum përmend edhe një herë un të njëjtin konak. Kit sen. Kum thon, është një sen shumë real. Veç po du me ju kallxue se me çka i mujna na tjertit. Ktheu edhe këqyre beteja e Hunejnit kur ka qenë. Kanë hi në islam njerëz të ri që s'e kanë mësu akiden. Ha? Tu shku rrugës, i shohin mushrikt, ishin nalë te një pemë, i thujnë dhatul enuat atje, ha? Pe i morr, pe i shtin shpatat me morë beriqet. Tha pejgamberi sa tha subhanallahu kultum kama qalu banu israil li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tha tha tha çysh kan thon ben israil ti kan thon muses bëna ni zot ha ij'al lana aliha kama lahum aliha. Tha bëna neve ni zot çysh kan ata ata shum shum zotra. Kur kan kapërcyer ben israil me musa in alayhis salam Tu shkuar rrugës, i kan pa do qafira, do mushrik, pe adhurojn një, një zot. E pe nalin Musain e thojn, o Musa thojn, ai zoti jonë që po na thirr ti me besu, s'doket s'pe shohum, po kina qef thojn me, me na e bo qështu. Edhe neve, sikur qëta qysh e paskan bo një, një viç, edhe me adhurue viçin. Ase edhe po shkojmë po takohen. Merre me menë, tash veç pja u bëj unë një llogari. Un luftën e Bedrit, mushrikt jonë konë ma shumë se 900. Pejgamberi alejhi selam 300 e diçka, apo? Edhe ka fitua pejgamberi alejhi selam. Apo? Krejt e dina. E tash në luftën e Hunejnit që pejgamberi alejhi selam i ka pos me qindra ma shumë, që pja u merr menja, a ka fitua, a ka hupë. A ka fitua pejgamberi alejhi selam, ka hupë. Jo vallahi në fillimisht krejt qata që dëshin që s'e kishin akiden në rregull që dëshin mja u bo një pemë me i vjerr shpotat mju dhonë beriqet pema hupen e lëshuen thopin edhe met pejgamberi alejhi salatu ve selam me ata që e kishin dit akiden por ni me Edhe çka thonë audhu billah, qysh e kanë transmetuar dohon disa prej mufesirinëve, i ka përmend dohon bashku me transmetimet e tyre, Sheikhul Islami në librin e tij, Sarimul Maslul ala man shatamar rasul, ha? Çka kanë thonë? Kanë thonë s'kena po ma tut se pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe sahabët e tij. Edhe s'kena po ma barkmëdhaj se pejgamberi alayhi salam dhe sahabët e tij. Merrne me men. Krejt e dina sa trim u kon pejgamberi alayhi salam me sahabët e tina, po. Krejt e dina që sa herë pejgamberi alayhi salam me javë nuk e ka mush barkun e tina. Mirëpo këta kanë thonë veç për hajgare. Së ko ka fjalë e rombre, a? Zbriti Allahu azza ve xhel. Gjithë qato ibadete tu i bo rrugës, tu bo xhihad, a? Tu shkue tu luftue n'xhihad në kohën ma të shtirën. A kini bo kufër mas imanit ju masi jeni kon besimtarë jeni bo kafira jeni dal pi dinit të Allahut azza xhel e kini prish krejt namazin çka kini fal s'ju vlen mo krejt ze, zekatin çka kini dhon s'ju vlen mo krejt agjërimin çka kini nue s'ju vlen mo haxhin që xhihadin që kini bo n'rrugë të Allahut azza xhel s'ju vlen mo pse me një fjalë veç një fjalë që kanë fol por këto vëllazër Kjo është parim primar që muslimani duhet me e marrë vesh. M'ja nisë me mësu akiden. Me i mësue senet t'cilat qesin pi dinit. Me i mësue emnat edhe cilësitë e Allahut azza ve xhel. Nuk mund e shumë e kum, e kum cek këto. Nuk mund një njeri me e dashtë Allahun azza ve xhel nëse s'e njeh Allahun azza ve xhel. A? Nëse një njeri ose dikon, ti s'e ke po kurrë, s'ke nie kurrë për ta, a? S'e din as qysh është, a e don atë njeri? S'ka. E qysh me e dashtë Allahun azza ve xhel na, kur s'ja dim as, as një cilësi t'tina. Kur s'ja kina mësue emnat e tina të bukur. S'i kina mësue mirësitë e Allahut azza ve xhel. Për këto vllazër. Nënë, për me e përmbyll me kaq dhe mund. Duhet, seriosisht, seriosisht, m'ju kthye edhe m'ju kap dinit t'Allahut azza ve xhel. M'ja nis edhe me bo davet në din t'Allahut, me thirr n'rrugën e Allahut, pej kujt na ka mësue pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kur e ka çue Muadhin n'Jemen pejgamberi alayhis salam, çka i ka thonë, ka thonë shko ma s'pari, thirre xhematin, thuju lëshoni mjekrrat e gata, shkurtoni pantollët, falnu me tekbira. I ka thonë qështu? Këto vllazni nuk po i zvogëlojmë, a këto janë prej dinit të Allahut azza ve xhel. Këto janë cilësitë, shejat e pejgamberit alayhis salam. Sikur mjekra, sikur shkurtimi i teshës, sikur falja me tekbire. Krejt këto i ke dina që janë prej dinit t'Allahut azze ve xhel. Vallahi, mirëpo këto nuk ju ka dhonë Pejgamberi alejhi selam përparësi para se m'ja mësu njerëzve akiden. Se nuk t'i pranojnë njerëzit këto nëse s'ja mëson akiden. Ha? Çka i ka thonë Muadh ibn Xhebelit kur e ka çu n'Jemen? Me thonë çka me i thirr ma s'pari? Feljekun, hadithi n'Buhari e n'Muslim, feljekun euelu ma ted'uhum ilejhi, en juehhidu Allah. Ma s'pari thirri, tha njerëzit, n'teuhid. Thirri n'teuhid, mësojau akiden, mësojau që çdo lloj ibadeti. Ha, me bo be, betimi është, është ibadet. Me thonë pasha këto, pasha këto, ibadet është. Tash ti duhet me dit se kujna t'ja drejtojn, dikujna tjetër, si t'bëjsh pasha kryet e nënës, pasha kryet e djalit, pasha këto, pasha besën, krejt këto ta prishin akiden. Duaja është ibadet, m'ja dediku dikujna tjetër përpos Allahut, ta prish dinin, t'qet pej dinit. Krejt këto që të që kjo është baza që duhet na m'ja mësu njerëzve. Edhe vallahi bilahi, kanë me na u zvoglu problemet maksimum nëse ja qasmi kështu. Dhe këshilla jeme e fundit është që domethon m'ja bo kusht, mos me na zonë Ramazani vllazni, Unë vllaznive kur jena kon në iftar, ju kum thon mos me na zon Bajrami pa mësue, me lexue Kur'an. Juve p'ju thom tash apet, nashta jeni kon n'çat mexhlis, mos t'ju nxen Ramazani pa mësue Kitabut Teuhid, mirë me mësue të Muhamed ibn Abdul Wahabit. Ha? Tash e kan përkthy përkthimin e Shejh Uthejminit, është më i lehtë, e ka përshesh rahimehullah, e, e ka e ka shkri sa so mirë. Merreni hoxh, uluni hoxha përpara, edhe mësoni akiden.